Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 9, 1984 Itinalagang obispo ng Mati si Bishop Patricio Alo. Siya ang kauna-unahang obispong nanungkulan sa diocese matapos itong maitatag noong taong ding yon. Ang nasasakupan ng diocese ng Mati ay kinuha mula sa mga lugar na sakop ng Diocese ng Tagum. Ito ay kinabibilangan ng Davao Oriental na nasa dulong silangan ng lalawigan ng Davao. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.